avia dilui cai, veter prognoso. Mal pliigo de flugoi dum la pandemio mal precisigas la veter prognoson. Laubrita exploro, la aviadilui estas gravae instrumentoi por la veter prognoso, char ili, laulonge de sia trajectorio, registras informoin pri la atmosfera temperaturo relativan humidon de la aero cae atmosferain premon cae venton, quio estas grava por la meteorologoi. La veter prognosoi faridis malpli precisai dum la cronvirusa pandemio, pro la malpliigo de la comercae flugoi. Tion concludis la esploro conducita de la Universitado de Lancaster en Britio, quio publicigis la resultoin la decquivinan de Iulio. Lau Ingtin, la autoro de la esploro, la climata e mesuroi en titiu iaro, farita e de la aviadiloi, mal pliidis iec vindec di sepdec vin procentoi inter la monatoi marto cae maio. La regionoi quiui plei suferis la sequoin de la malpligitai veter prognosoi, estis tiui cum pli intensa trafico de aviadiloi, kiel usono, Australio, cae la sudorienta parto de Cinio. Tamen, tiu anca ocasis en isolitai regionoi, kiel la Sahara deserto, Groenlando, cae Antarcto. La occidenta Europo tamen estas notinda escepto. La veter prognosoi en tiu regiono ne suferis magro malgrau tio, que la malpliigo de la flugoi en tiu regiono atingis ocdec gis naudec procentoin. Laula esploristo, tiu shaine curiosa constato, venas de la facto que en la occidenta Europo estas granda reto de meteorologia e balonoi kai stacioi que o compensas la mancon de aviadiloi. Tio estas grava leciono que o montras al ni la netseson starig plia inveter veter stacioen, cefe en la regionoi cun malmulte da colectita e da tumoi. Diris tin, pernoto, cae aldonis – Tio reolpus nin mal en la estonto la consequentsoin de tiae tutimondae catastrofoi.